en die kleren rondloop en van die begroetingen op die markte hou en van die voorste banken in die synagoges en die voorste plekken bij die maaltuie. Hulle eet die huise van die wees op en doen vir die skyn lang gebede. Hulle sal een zwaarder oordeel ontvangen.